Київ, хрещатик. Сидять двоє. Підходить до них перехожий і запитує Як прийти на Крещатик? Мовчок. Повторює питання англійською, німецькою, французькою. Не одержавши відповіді, перехожий йде далі. Подивись, Петро, яка розумна людина скільки мов знає. Е, і що це йому допомогло? <laughs>